هاي لا لو لو لو لا ودبرم شرق زور قوغي وجا لمر بني قانون كما زاغونا تزنج و دسكره بريجور دیج جوي داد تام قرقنج و جا گستيل سري شوقا يا قزل واجو چاره گور مو گو ور دو اگ نه يا قاضي گو دكر گو فرزند بر اكمان به سبر اد سوني قبي نور قام فرزند گو لو از قلا چا و نامز به هوا که مازیده نهاد سبه را دواجام به وابه من حضرت حمزه صار و سلمانه Ahmet Kire Gazi Gololo Ferzende La O Demirem Geli Zilla Denge Zozare Sinegi Berbe Boya فریه که موجس به ناشانه به جلال هزار بزن پیر قابون فرقاون باشا یواردان سربش دامه واگر دانای کسی که خدانی خیرات نجابه که بده نیری مالا سید دهانه به بیزل ما بگاوری گیشه عرشه دعالایه لیکن با به با به منو لیکن سمیر آخوا بگینن تو بیدان واجاقی شوية يقول بيه شو صورة قليشة كرم فرزنا عضال نسرد برخمارة افندي ازنمر بهم الضبابي شي علي رضاين صاروا اوه سلیمان احمد گرگازی گلول و فرزند الله و دمر قانون کمال مالا بخراب گر لمر بنی بسر مترسی ورزر همیان گرلا و وقتا متر قاوتانی اخوان گر مجمال گراج جهز بوگای که اسمان گر عمدان برندان اد سوره نانسرد ماده و عمدان گر هاری گوگ زیخنو سیده کمو کوردان کرداد لازگره نکردن گماد مال من گریه میری عرض مل ناباده سفیادا بای مال سليمو علي احمد گازی قواسي قولول کرم قول خالد خالتي وسبل جبرا و وميرات مجور رانا قولي قاسي جروني قابل القرافة لقابل جامي راني سيلا جبري بدخيتي توريزي دیل مانه گشتکی بدنوی ران استنبول مولا بدر خان بگی نبخیر ببابه کرده اسکانی یکی بدن دشتانه ری مولا سید نهابه مولا و میرات اونچه سکنی نه لگلانه ریل بگه افریه هلا را بدار ناکرم بابشی علی رضا دیرگادین اسلام اهل شریعت بیرا خالد بگه جبریه Ezveran peşine gelme merme veran hadi ar bektirdi ben çardar abo beşi Ali Rıza darunem Eşi bora şevan melan Kürdistan'ı babo kim terbe gidim saru Gu لا و دبرم شره مبو شره آنا علم ربره نامه مبلا بول دنیای کمال مبیا نور شره و شره مبو شره لمني لمني جيا وإيه وإيه وإيه جيا لمني أخا أخا